Llamé pa' verte. Soy quien te llama privado. Desespero por tenerte, loco porque conteste. Quiero estar a tu lado. ¿Cómo entenderte? Si yo contigo ni he hablado. Yo pensando en el futuro, tú matando el presente, viviendo en el pasado. Llamé pa' verte. Soy quien te llama privado. Desespero por tenerte, loco porque conteste. Quiero estar a tu lado. ¿Cómo entenderte? Si yo contigo no hablado Yo pensando en el futuro, tú matando el presente, viviendo en el pasado Habla claro, mami, estás vacilando Subiste fotos de que estás guiando Y tus amigas se siguen prestando No te preocupes que yo voy a seguir picando, Pero si tú quieres, olvídame que querer el poder Todo lo que me hagas, yo también te lo voy a hacer Tú dices que estás soltera y te como no tiene marido, pues yo no tengo mujer. Si quieres, nos damos tiempo para que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechace. ¿Qué te parece si hacemos las pases? Pa' que vuelva pa' casi y me ves y me abrace. Si quieres, nos damos tiempo pa' que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechace. Por más que tú pelees y me amenaces. Yo sé que tú quieres y yo también quiero que pase. Llame pa' verte llama privado, privado. Desespero por tenerte, loco porque conteste. Quiero estar a tu lado. ¿Cómo entenderte? Si yo contigo no he hablado. Yo pensando en el futuro, tú matando presente, viviendo en el pasado. Solo déjame saber si hoy te veo. No te voy a negar que te deseo. Un año mami en el peliculeo con la juca, el botelleo. No se sufre por amores, eh. se aprende de los errores. lo mejor de otro te enamora eh. y por mí vengan mejores. Si quieres, nos damos tiempo para que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechace. ¿Qué te parece si hacemos las pases? Pa' que vuelvas pa' casa y me ves y me abrace. Si quieres, nos damos tiempo pa' que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechaces. Por más que tú pelees y me amenaces. Yo sé que tú quieres yo también quiero que pase. Pa verte. te llama privado. Llamo privado. Desespero por tenerte, loco porque conteste. Quiero estar a tu lado. ¿Cómo entenderte? Oh. Ángel ni Neo García. Oh. Flow la movie. Mira, dime movie. Que ni con Liquid Paper van a poder borrar esta. Ronda, güey. no, no